يا أمة الإسلام بشرى لن يطول بك الهوان قد لاح فجرك باسما فسرق بي ذاك الزمان يا أمة الإسلام بشرى لن يطول بك الهوان قد لاح فجرك باسما فلترق بذاك الزمان أبطالنا بجهادهم وماضائهم قصاموا الجبان وبنوا لمجدك سلما بدمائهم بلاغ العنان أبطالنا بجهادهم وماضائهم قصاموا الجبان وابنوا لمجدك سلما لدمائهم بلاغ العنان فلتهنئي يا أمتي ولا زمان الغافلين كم من سنين قد مضت والليث يهتف لن أعود فلتهنئي يا أمتي والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا Mi smo stigli do poglavlja o kaderu. O kada i kada. Prošli put smo definisali šta je kada i kada. između ostalog nabrojali smo četiri stepena kadera. Pa bi nam bilo drago sad da nam neko objasni koja su četiri stepena kadera. Četiri stepena kadera. Kod učenjaka Ahlu Sunnata Vol Jama'a. Ko je bio prošli put? Bilo ih malo. Koja su četiri stepena? Četiri stepena da je ovak smanog ta'ala sve znao. Znanje, da ovak smanog ta'ala apsolutno sve zna. Sve zna. I da je tu zapisao da. sve. Znači da je sve zapi, Zapisam. zapisano. Zatim da je tu Prvo je znao, zatim je sve zapisano, zatim sve to što je znao i što je zapisano vraća se na njegovu apsolutnu volju. Sve je obuvaćeno njegovom apsolutnom voljom. I četvrto je da kad hoće da on da- E, ta volja, znači kad dođe njegova volja, dođe i zadnji stepen kadra stva, stvara. Yes. Da- Dobro. Šta znači ova četiri stepena kadera? Neko da mi to provede? Da mi objasni neko sad. Šta to znači? Da je Allah spano tela sve znao, da je sve zapisano, da je sve, znači, apsolutno podliježe njegovoj apsolutnoj volji i da, da on kad hoće i šta hoće stvar, stvara od toga što je znao, što je zapisano i što ne može izaći iz okvira njegove volje. To znači šta? Da nikad ništa nije bilo, niti će ikad išta bit što Allah nije znao i nije zapisao i nije htio i nije on stvorio. Znači sve što postoji Allah s.w.t. je da to znao. Sve što je bilo i što će ikad biti, Allah stvarno ta'ala to zapisao. I sve što je ikad bilo i će biti, Allah je hti, htio da to bude. Nije moglo biti da, da, da, da se desi da će biti Allah, a da Allah stvarno ta'ala neće da bude tako. Svatate, to su stepenovi kadra. I zato i nabrajamo da razumimo šta to znači, kako to praktično izgleda. Tako? I nikad ništa nije bilo niti će biti, a da to Allah subhanahu wa ta'ala nije stvo, stvorio. I ovo je ehlu sunne vjeruje ovako u kader. Znači da Allah subhanahu wa ta'ala stvara svakog čovjeka, jel tako? I sva njegova djela. Zašto? Zato što ništa ne može biti, a da to Allah nije stvorio, jel tako? Kako kaže Ibrahim salam, svom ocu i narodu, šta? Kako obožavate ovo što ste iskusali? Wallahu halatakum vama ta'melu. A Allah je stvori i vas i ono što vi radite. Dakle, mi tako vjerujemo da Allah subhanahu tera sve znao kao što u hadithima stoji sve unaprijed znao, sve unaprijed zapisao da ništa nije bilo, niti će ikad bit što Allah smano ta'ala neće, da je sve, znači, podložno, apsolutno, znači, podliježe njegovoj volji. Čak i naša vo, volja podliježe njegovoj volji i ne može izići iz okvira njegove volje. Sve Allah subhanahu wa ta'ala apsolutno kontroliše. Apsolutno kontroliše. Čak i ljudsku vo, volju. Zato njegovi poslanici sallallahu alaihi wa sallam ajma'in kad bi dolazili iskušenje i suočenje sa svojim narodima šta, šta bi rekli? Šta? Ne, ne, ne. Tekiduni džemijan. Svim na mene valce pravite mi spretke radite što god hoćete. Što? Kao kaže jedan od njih, da Allah subhanahu wa ta'ala šta? Drži وَمَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاسِيَتِهَا Nema ničega što je dobro. Znači, ništa što se miče, kreće, nijednog bića, a da Allah subhanahu wa ta'ala šta? Ga ne drži za njegovu nasiju za čuperak. Sve Allah subhanahu wa ta'ala kontroliše. Tu gdje nastaju, znači u moždanoj kori, je tako? sve misli, ideje formulišu se Allah subhanahu wa ta'ala drži sve za čupira, sve kontroliše, niko ništa ne može mrziti. To je kader, tako mi vjerujem. Ali nam je kader šta nepo, nepoznan. Zato se mi tru, trudimo, borimo, radimo. I na kraju kad se desi, onda vidimo šta je bilo su, suđeno. Je tako? i oni koji postavljaju pitanje, dobro, ako sve Allah stvarno odredio i sve Allah stvorio i sve Allah htio, gdje smo mi, e tu smo mi. Što nam je to nepoznato i što se tru, trudimo i borimo se. I neko se bori da ispoštuje šerijat, a neko da ga pre, prekrši i eto, zato će biti nagrada i kazna. A Allah subhanahu ta'ala se miješa između čovjeka i njegovog srca. Je tako? Zašto? ne da Allah subhanahu wa ta'ala nikome da Allah subhanahu wa ta'ala prevari, tako? Pa ako nije zaslužio da se pokaje, Allah mu ne da da mu ikad to nampane um da se pokaje. A ako jeste Allah subhanahu wa ta'ala tu dadne, pa bude opet Allah blagodat prema njemu i tako da. Dobro. Ovdje pitanje. <clears throat> Postavili smo ga prošli put jedan od šartova imana, znači šesti šart, da vjeruješ u kader, dobro i zlo. Kako da vjeruješ da je kader i dobro i zlo, sve po kaderu, i dobro i zlo, a Resul sallallahu alaihi wa sallam u jednoj od dova, kako je prenešeno, kaže vašferru lej se a zlo nije od tebe. Kako pomiriti ovo dvoje? ti moraš vjerovati da je i dobro i zlo po kaderu, a Resul sallallahu alejhi ve sellem dovi Allah subhanahu taala i kaže zlo nije od tebe. Kako? Allah subhanahu taala stvorio i, zlo i dobro. Ja. Dobro dolazi od Allah subhanahu taala, a zlo dolazi od ljudskih ruku, znači od ljudi. Allah ga je stvorio, ali sebe od njegovih stvorenja. Znači, a, e, dobro dolazi od Allaha subhanahu wa ta'ala. Zlo je isto tako od Allaha subhanahu wa ta'ala i njegovim kaderom. Ali ga Allah subhanahu wa ta'ala odredio zbog čega? Sebebom njegovih stvore, stvorenja, zbog njihovih grijeha, njihovog džerla, njihovog zoloma, njihovog kufra. Sada, I šta još? Tako se zlo, ovo je vešnjenje šta znači zlo nije od tebe. Ili zlo ne pripada tebi. To je značenje. Znači, da Allah subhanahu wa ta'ala jeste stvorio zlo, ali sebe po njegovih stvorenja, njegovog neznanja, džehla, nepravde, duluma, kufra, grijeha. Jel tako? Ali kako poviriti ovo dvoje? Da ono što je Allah subhanahu wa ta'ala stvorio od zla, to je zlo kada su u pitanju ljudi. Jel tako? I iz perspektive ljudi to je zlo. Ali sa strane Allaha subhanahu wa ta'ala to nije zlo, nego je u tem opet hajer i dobro. Kako to? Spomenuli smo srebrnicu. Kako to? Zlo je za srebrničane, što su ih četnici pobili, ili tako, poklali. To je zlo, iz njihove perspektive. Ali kad, Allah, kad je pitanje Allah subhanahu wa onda to nije zlo. Jer zato što su mnogi od njih zaslužili Allahu subhanahu wa ta'ala kazni. Zato što mnogi od njih se opomenuli to, tim osivetom koji je stigao. Zato što su mnogi od njih, šta? Tu kaznu i taj osivet koji su pretrpi na zunjalku, ako su osaborili, šta? Doći pred Allah subhanahu wa ta'ala čisti od grijeha. Zato što je to opomeno čitavom ovom ummetu. tako? Zato što niko neće moći na sudnji dan doći od ovih koji su to sve čuli i vidjeli i reći mi nismo znali da su kafir toliko ovaj, tolik, toliki psi. A, da su oni baš toliki hajvani, jel tako? Kako nisi znao? A pa pred očima ti se događa, jel tako? I tako dalje. Mi ne možemo, znači, nabrajati sve mudrosti iz Allahovog stvaranja, ali kada je pitanje Allah subhanahu wa ta'ala, onda to nije zlo. I naveli smo primjer, a Allah subhanahu wa ta'ala pripada uzvi, najuzvišeniji primjer i ništa njemu nije slično. Naveli smo primjer na Dunjaluku. Kad bi neko od vladara šta? Sprutavao zlo, sprečavao krađu, sprečavao lopovrke borio se protiv e, poroka, zaustavio to. Šta? On bi na tom putu morao šta? Krađevcima ruke osjecati, lopove fatati, kažnjavati, je tako? Šta bi ljudi rekli? Pohvalili bi ga. Dobar vladar, je tako? Vidi, ispade dobro. A kad bi pitao ono kome je ruka uzvičena, iz njegove perspektive to je zlo. Ali zlo je za njega u smislu iz njegove perspektive. Ali na kraju kad prokontaš nije zlo ni za njega. Dobra on prilika da se pokaju od toga. Jel tako? I kefar za grije koji je činio na Dunjaluku. Jer izvršenje širijenske kazne je kefarat za grije koji je počinio. Jel tako? Nije čak ni za samog njega apsolutno zlo. Nego opet, i, i on kad je u pitanju ima nekog dobra, i za njega u tome. A kamo li za ostale ljude? Ostali ljudi će se razra, s njegove napasti. Neće morat sve, gdje god je šta, stotinu zapišavati. zaključavati. Tako dakle, Svata. I bit će veliki ha, haj. E tako isto Allah svana tana zlo i musibiti koji zadese nisu zlo čak ni onoga koga je zadesilo U svakom smislu zlo. I iz svake perspektive, iz svakog ugla zlo. Iz nekih uglova jest zlo, ali s druge strane mu može biti dobro. Je li tako? Možemo biti s druge strane dobro. A za ostale ljude pogotovo kaj u tome da se šta, uzmu igrat na tuđim primjer. Da uzmu igrat na tuđim primjer. Uz ovu pomoć nastavljamo dalje. <clears throat> Večeras na temu da je vađiv šta da se čovjek preda Allahovoj odredbi. Vađiv da se čovjek preda Allahovoj odredbi. Zato svaki musliman mora potpuno da se preda Allahovoj sudbini, odredbi, je li tako? I svemu onome što je u toj sudbini od dobra i zla. Na koji način? Od dobra što je da zahva, zahvaljuje. A od zla što je da? Da se sabori. Da sabori. Vađib mu je da sad sabori. Eto, to je znači vađib svakog muslimana naspram kadera. Kada je u pitanju kader ti nemaš obavez, jel tako? Osim da u kader vjer, vjeruješ, jel tako? U kader moraš vjerovat, na dobro Allahu zahvaljivat, a na zlo sa saboriti. I to je se na kojoj se razilaze mu'mini od munah od munafika. To je raskrsnica na kojoj se razilaze mu'mini od munafika. Zašto? Zato što munafici ne vjeruju ovako u kader, niti zahvaljuju na dobru, niti sabore na, na zlu. I to je razlika između pravi mu'mina i munafika. Oni koji, ovo je vjerovanje ehlu sunneta, ima oni koji su zavrljali, zalutali i šta kažu? Nije Allah unaprijed znao, je tako? On je najgori od njih. Ekstremne kaderije. Kažu, nije Allah zna unaprijed. Niti je sve to određeno, je tako? Šta za njih kažemo? Da su kafir. Zašto imaju? Ne vjeruju kader. Oni koji potvrđuju da Allah subhanahu ta'ala znao i da je sve zapisano, je tako? Međutim, negiraju da, da Allah subhanahu ta'ala htio da njegove robovi čine grehe i kufr. Negiraju znači to i da Allah subhanahu ta'ala stvara grijehe kod uh, svojih robova, negiraju znači djelimično, oko njih je razilaženje kod Ebu Sunneta. Da li su kjaferi ili su samo novo, ta. To na stranu. Zapamtite samo vjerovanje Ebu Ehlu Sunneta. Da vjeruju u sve četiri stepena kadera. I Allah subhanahu wa ta'ala stvara i roba i njegova i dobra i loša djela. Jel tako? Sve Allah subhanahu wa ta'ala stvara. Ali će rob odgovarati zato što je on to uradio, je tako? I zato što je on to htio. I zato što mi je šerijat bio po, poznat, a sudbina ne, nepoznat. Prema tome ne može se na sudbinu pozivati. Ne može reći, to meni bilo određeno. Kako si znao da ti je bilo određeno? Ti unaprijed ne znaš šta ti je određen, ali znaš šta ti je nared, naređen. Prema tome, ljudima će biti suđeno prema šerijatu, a ne prema kader. kader. Dobro, ovo je važno. Prvo poglavlje <clears throat> koje ćemo obrađivati pod ovom temom je poglavlje lavu. Što znači lavu? Kad bi, da sam, da je i tako dalje. Posebno poglavlje. Zašto je ovo vezano sad za kader? Zato što ljudi obično šta kad im se nešto desi, da sam, da nisam, da sam Bog, da, kad bi, da je bilo i tako dalje. E to vam sve znači ovo lev. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala jekulune lev kana lana min al amri še'un ma kutilna haun. Govore da smo mi imali kako da je bilo išta u našim rukama od stvari, jel tako, mi ne bi bili ovdje pobje, pobijeni. Pa sad komentar na ovo. Znači ovo je kitab Teuhid, pa komentar o ovog poglavlja. Leo. Kaže poglavlje o Leo. Znači, šta znači ovo poglavlje o Leo? Poglavlje šta je došlo o prijetnji i zabrani za ova, ovu, ovu riječ, korištenje ove riječi da je bilo, kad bi bilo, šta bi bilo i tako dalje. Svata, da sam ili da sam. Allah najbolje zna, najbolji prijevod, da sam. Kao što su musibeti kad se, jel tako? Kad kaderom Allahom sudbenom zadesi čovjeka musibet, pa onda da počne govoriti šta da je bilo ovo, da nisam ovo, da je ovako, da je onako. Zašto je to zabranjeno? Zato što to otkriva šta? Šta otkriva? Da, da nema sa sabora, ne može da se pomiri sa tim. Da se nije predao Allahom ka kaderu. Još desilo se i prošlo, a on još uvijek pobunjen protiv čega? Allahove odredbe. Jer kad se nešto desi, tebi je jasno da je to bila Allahova odredba. Prije nego, trenutak prije nego što se desi, ti ne znaš je to Allahova odredba. I trenutak prije toga, šta, ti se boriš. Da podigneš od toga da te zadesi neki musibet i da pribaviš sebi kako ko? Korist. Ali kad se desi, kad te promaši ova korist, im te stigne musibet, šta? Gotovo je, tebi iste sekunde postaje jasno da je to ka kader određeno, nisi mogu nikako to pobjeći od toga. I šta istog trenutka sad ti moraš pomi, pomiriti. Onaj ko se ne pomiri, kod njega ostane ovo da sam, da nisam. Ne miri se. Još se nije pomirio i buni se protiv čega Allahove sudbine i odred, odredbe. I šta? Pokazuje da ne saburi, da neće da osavori na njoj. Neće da osavori, a to mi je va, vađib. Zato govori o ovom lau, znači da je bilo išta u našim rukama i da se nas pitalo, mi ne bi bilo ovdje povijeni. Pa je vađib da musliman bude šta, predan kaderom. Zašto? Da upotpuni svoj obudijet kako mi je naređeno. Da, zašto obudijet? Zato što nije rob dok ovo ne prihvati. Nije rob kako treba da bude rob. I ne robuje Allahu subhanahu wa ta'ala kako treba da robuje dok ne prihvati ovu sudbinu. Dok se sa njom ne pomije. A to je sabr. Kad ga pogodi šta ono što mu nije dra, drago. A imam kader je jedan od temelja imana, je tako? Jedan od imanskih ruknova je tako, od ruknova imana, dijelova imana. Neki kažu šartova u smislu dje, dijelova. Jer šart je uslov je prije nečega. Je li tako? Šart za obavljanje namaza čistoća, abdest. To je prije namaza. Ali, na primjer, početni tekbir, pogrešno reći da je to šart, šart zato što je to sastavni dio nečega. I nije uslov, uslov. Ali neki od neki ljudi kad se izraže i kažu uslov, u stvari misle na ruk, ruk na sastavni dio. Pa je vjerovanje u kader šta sastavni dio? Ruk imana. Ruk imana. Prošli put smo objašnjavali da onaj ko ne vjeruje u kader šta? Kaže Abdullah ibn Omar, šta? Kako mi onoga u čijoj ruci Ibn Omarova duša da imaju kao uhud zlata i da ga podijele na Allahom putu, ništa im Allah neće primiti dok ne povjeruju u kadar i dobro i zlo. Ništa im Allah neće primiti. Ne vrede djela dok ne upotpuni svoj iman, sa čim? I sa ovim ruknom, vjerom u, u kadar. Pa, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, ovaj ajet koji smo spomenuli je kuluna lau kana lana min al-amri shay'un ma qutilna hauna govore da je išta bilo nas se pitalo i da smo mi išta ikakvog utjecaja na stvar imali ne bi bili pobijeni ovdje kažu da je to da su to govorili neki monafici u bitci na Uhudu Zatim riječ uzvišenog alladine qalu li ihwanihim wa qa'du law ata'una ma qutilu oni koji kažu svojoj braći a sjede ostali su iza bitke a kažu svoje braći da ste nas poslušali ne bi bili pobijeni ili da su nas poslušali ne bi bili pobijeni je tako? to je šta od njih Šta je to od njih? Otkrivanje njihovog nifa, nifaka ili samijesa. Pa je trenutak gdje se razdvajaju mu'meni od munafika, koji to trenutak? Trenutak iskušenja, ispuštanja belaje. Tad se razdvaja ko mu'min od munafika. Jer kaže Zubir radijallahu an, kaže Bili smo sa Rasulom sallallahu alaihi wasallam kad nas je pritisnu strah. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala spustio na nas sam. I nema nikog od nas, a da mu kaže, brada nije pala na, pr na prsa, tu. Zaspao. Pa kaže, tako mi Allaha čuo sam Mu'atab ibn Kušeira i nisam ga čuo osim kao da to sanjam. Kako govori da li i mi i raspolažimo raspolažemo i da je ista u našim rukama, ne bi mi ovdje bili pobijeni. Pa sam to zapamtio. A poslije toga je objavljen ajet, govore da je isto u našim rukama, ne bi mi ovdje bili pobijeni radi riječi Mu'ted ibn Kušeja, koji sam ja čuo, kukro kao da sanjam, ali sam i zapamtio. Pa je poslije objavljen ovaj ajed. Kaže uzvišeni, odgovarajući na ovo, قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم reci da ste u svojim kućama bili oni kojima je propisano da poginu, je tako, izašli bi na svoja stratišta. Znači, nema šansi da je, kad Allah subhanahu ta'ala nešto odredi, sudbini propiše, u kaderu odredi, da su oni ostali u svojim kućama, svi bi izašli na svoje stratište da poginu. Zašto? Zato što ono što Allah stano tajna odredi mora biti. I to niko ne može promijeniti, ni sekunde odgoditi, ni požuriti sati, ni na nikakav način, ni, ni na svojstvo tog događaja. Kako će to desiti utjecat? Ništa. To mora da bude onako kako je određeno. Onako kako je određeno. Pa onda kaže <clears throat> koji kažu alladine qalu li ihwanihim oni koji govore da svoje veći waqadu a ostali su da sjede ostali su iza bitke nisu htjeli da idu u bitku law ata'una ma qutilu da su nas poslušali da bi bili ubijeni kaže Ibn Kathir komentarišući ovaj ajet kaže šta to znači to znači da su nas poslušali kad smo ih mi savjetovali nemojte ići nemojte ići džaba da ginete, jel tako? da su nas to poslušali kad smo ih savjetili, savjetovali da ne izlaze i da sjede, ne bi izgi, ne bi istino. Je li istina to? Nije istina. Zašto nije istina? Zato što Allah subhanahu ta'ala kaže Kul fedrau an enfusikum ul mautin kuntum sadatin. Odagnajte vi onda od sebe smrt ako istinu govori. Jer da je to istina što vi pričate, da su nas poslušali, kad smo im rekli, nemojte izlaziti u bitku, izginut ćete bez veze, nemojte džaba ginuti, sjedite. To da, kad bi bilo istina da, da bi ih to spasilo, onda vi odagnete smrt od sebe. Kad bi to bilo istina, da vi možete svojim nagovaranjem nekoga, da ne izađe, spasiti njegov život i odagnati njegov eđer, onda odagnajte od sebe eđer. Jer to bi značilo šta? Da vi ne morate pomrijeti. A istina je da ćete svi pomrijeti, nema druge, nema druge, ova odredba. I kada će i vas stići. Jer to ću vreći. Znači, kad bi bilo istina da čovjek može pobjeći od smrti i od ubijstva i od pogibije, kad bi to bilo istina da čovjek može pobjeći od svoje pogibije, onda bi trebalo da i vi možete odagnati svoju smrt od, od sebe. A pošto ne možete odagnati smrt od sebe, onda nije istina ni da može neko drugi, koga ste vi savjetovali, pobjeći od ubijstva i svoju eđela i svoje sudbi. Makar bili u visokim zgradama, kao što u suri Nisa Allah subhanahu ta'ala kaže, Ejnema tekunu yudrikumul maut. Gdje kod vi bili stiće vas smrt. Walau kuntum fi buruđim mušeje. Makar bili u čvrsto oziranim kulama zaštićenim. Opet se dođe melek smrti i kad dođe eđer. Kaže u drugoj predaji, prenosi do džari, ribnak do Abdullaha, da je ovaj ajet objavljen povodom koga Abdullah ibn Ubej ibn Selula, da je on to rekao. Zašto? Zato što je dan Uhrda pobjegao sa Uhuda, je tako? I ne samo da je on pobjegao, nego sa, sa sobom povukao i još tri stotine lakomisleni, lakomisleni ljudi. Prenosi Bejheqi od Enesa da je Ebu Talha rekao obuhvatio nas san a mi smo bili postrojeni i spremni za bitku na dan uhoda. U stroju, jel tako, u najosudnijem trenutku obuvatio nas san. Pa mi je sablja ispadala, sablja mi ispane, ja je uzmem. Pa me opet sam savlada, da ona mi ispane, ja je opet uzmem. Pa mi ispadne, ja je uzmem. A kaže ima među nama je bilo drugi ljudi koji su bili zabrinuti samo za sebe. Nije ih obuhvatio sam. Nismo mogli da zaspiju. Subhanallah radi. Nisu mogli da zaspu. Njih nije obuhvatio sam. Oni su bili budni. Šta je sa njima bilo? يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية mislili su o Allahu ono što nije istina razmišljanjem džahilije džahilijeti kad ehemmethum enfusuhum samo su za sebe bili šta? zabrinuti samo im je briga bilo kako da živu glavu sad odatle izvuku i nije njih mogao sam da savlada A ove druge, šta, obuhvatio sam. Toliko da mu sablja ispad. Pa se trudili da opet je uzme, pa on opet ispadne, nikako da. Znači da ove monatike od straha i zabrinutosti nije obuhvatao sam i drijemić. Nije obuhvatao sam i drijemić. Kaže širkul islam, kad govori o ovome što se desilo na, ubici na okolju, Kaže, kad se povukli ljudi sa Uhoda, kad se povukli ljudi sa Uhoda, rekao je Abdullah ibn Ubej ibn Salud, povlači se ljud na Rasula sallallahu alaihi sallam, zašto? Ostavio i kaže svoje mišljenje i moje mišljenje, a uzeo mišljenje dječaka, balavaca. Oko čega je ovo? Oko izlaska hoće li ostati u Medini ili neće. Pa je Resul Salah Ali Sallam mislio da trebaju da ostanu u Medini da se brane u, u, u gradu. Tako je mislio i Abdullah ibn Bey ibn Salul. Ali su neki od ashaba, pogotovo oni mlađi, oni da se izađe. Pa je Resul Salah Ali Sallam poslušao ih. Pa je onda ušao u svoju sobu i obukao štit i izašao. Među vremenu oni su se uplašili Pa tako je bilo im krivo što su toliko insistirali i toliko navaljivali na Resula sallallahu alaihi sallam da ih posluša. Pa su rekli, možda smo previše navaljivali i bili onaj pa eto sad da, da ostanu, ne ne treba ni jednu poslaniku, Allahovom poslaniku kad obučeš tip da se vraća sad izlazi pa je Abdullah ibn Ubej ibn Salol iskoristio bilo koji moment a taj je iskoristio i onda odakle za, za podru, za podru fitru. Poslušao dječurlim, nije poslušao mene, ostavio i svoje mišljenje i tako dalje i povukao se sa nekoliko ljudi za njima se povukao veliki broj ljudi, od koji su mnogi nisu prije bili monarci. Od tih tri stotine nisu prije bili monarci, je tako? Oni su bili muslimani sa onim što su imali sa sobom od imana. Je tako? I da su prije toga pomrli, je tako? Pomrli bi na islamu. Bili bi muslimani, je tako? Za koje bi bili nagrađeni. Ali ne bi bili istinski vje, vjernici. Koji? Koji kad budu iskušani us, ustraju a ne bi bili ni muna, munafici, koji kad budu iskušani, odmetnu se i otpadnu od, od vjeri. Shvatili? Znači, stanje njihovo je bilo tih, većina tih koji se povukli sa Abdullah ibn Ubej ibn njihovo stanje je bilo šta? Da su oni bili muslimani prije toga i nisu bili munafici. Ali kad je došlo iskušenje, šta? podlegli su tom iskušenju i postali mona, monafici. I postali monafici. Podlegli tom iskušenju. Da su prije toga umrli, umrli bi kao muslimani. Bili nagrađeni za iman koji su kod sebe imali. Ali ne bili istinski vjernici koji? Koji istinski vjernici? Koji što istinski vjernici? Koji strpljivi na iskušenju. Izdrže iskušenje i ostav uporni ustrajni na, i polažu taj imtihan, ispite, da tako, kadara i sudbine, šta? Polažu, ostaju ustrajni, čvrsti na iskušenjima. E to su istinski vjernici sa potpunim ima, imanom. I kaže na kraju, i to je stanje većine muslimana u naše vremenu. Većina njih kad budu iskušani, je tako, smanje im se iman, opadne im iman. Mnogi od njih učine nifak i postanu licemjer. Kad ih zadesi, šta, iskušenje, pokažu licemjerstvo. Neki od njih otpadnu odvjere skroz. Pogotovo ako je neprijatelj pobije, pobijedio i njemu pripada pobjeda. I ako neprijatelj zavla, zavlada, onda mnogi od njih skroz otpadnu odjeli. I vidjeli smo mi i vidjeli su drugi ovakve situacije u kojima je veliki ibret. U kojima je veliki ibret. O tome govori ko? s nama Ibn Temije na Fetulajna. A ako bude redovno stanje, je li tako? Mir, je li tako? Ili su muslimani pobjedili svoje neprijatelje. Ovakvi ljudi budu muslimani, jel tako? Oni su muslimani. Vjeruju i svojom vanštinju i unutar su muslimani u, u svom ubjeđenju. Ali je to iman koji ne, ne može izdržati iskuše, iskušenje. Svatate, ovi ljudi koji nisu iskušani, oni su muslimani, ali kod njih iman koji neće izdržati iskuše, iskušenja. Zato kod njih ćeš naći mnogo da ostavljaju vađive i zapadaju u hara, u harame. Zato pogledajmo sebe. Onaj ko sad u ovoj lagodnosti, vrućo, lijepo, dozvoljava sebe da zapada u harame i da propušta vađive, nek se ne nada da će ga njegov iman šta sačuvati kad dođe bez bela. Ne može izdržati. Nema šanse da ustraje. Kaže, zato ćeš kod njih vidjeti da ostavljaju mnoge važbe i čine haram. I to su kao oni koji su rekli, mi vjerujemo. Allah subhanahu wa ta'ala naređuje, kul lem tu'minu, walakin kulu eslamna. Reci, mi, vi ne vjerujete. Nego recite, mi smo islam primili, walamma yadhulil imanu fi kulubikom, Ali još nije iman ušao u vaša srca. Koji iman? Istinski, potpuni iman. I kad god se u Kur'anu spomene ovako iman, je tako, misli se na istinski potpuni iman, sa kojim čovjek šta istrajava na, iskuše, na iskušenjima i ne ljulja se i ne smanjuje mu se iman, je tako, i ustrajava na, na iskušenjima kao što na to upućuje Kur'an i sunnet. Pa se čovjeku sa tim imanom ne događa nikakva sumnja i ne pogađa ga nikako, jel tako, kod iskušenja, nikakva zabrinutost, prevelika, jel tako, i tako dalje, e, strah i tako dalje. Kaže ovdje autor, vidjeli smo i vidjeli su drugi o ovakve stvari kojima je veliki ibrat, kažem, ovaj autor kaže, kažem i ja, i mi smo tako i također vidjeli mnoge stvari u kojima je veliki ibrat kad neprijatelj pobije, pobijedi. Od toga da se okrenu pa pomažu neprijateljima muslimana i da ponižavaju Allahov vjeru i da ispoljavaju svoje neprijateljstvo i psovke i ružan govor i da troše svoju energiju na, na putu gašenja Allahovog svjetla i da nestane njegovih pristalica, to jest pristalica imana i vjere, jel tako? Što bi se oduljilo kad bi ovdje počeli da spo, spominje. Što bi se oduljilo kad bi ovdje opet počeli da spominje. Dakle, šta je suština onoga što smo večeras govorili? Da je obaveza muslimanu da se preda kada? i da vjeruju kada i da upotpuni radi čega to da potpuni svoj ima radi čega još radi toga što je to šart da on istraje na iskušenju na iskušenju zato što će ako ga zadesi iskušenje a ne bude upotpunio svoj iman šta će biti sa njim otkriće se njegov nifar manjkavost imana i tako da. I to je mjerilo, znači, mjerilo raskrstica na kojoj se razvajaju monarci od vjernika. Šta? Iskušenje. Iskušenje. Uhod. Uhod. Monarci nizvrdo mu'mini ostaju. Mu'mini, istinski mu'mini ostaju. I ne samo da ostaju, nego se im još drije. Drijema. Allah subhanahu dao da malo i odmah odmor, smira, da. stalno ženost. Volim Allah Tela da sakrije naše sramote. Molim Allah Tela da nas učvrsti na ima. I molim Allah Tela da kada dođe u iskušenja da ne otkrije, da nas ne otkrije kao nas. Molim Allah Tela da kad dođe iskušenja da nas ne otkrije kao munafike, nego da Allah subhanahu wa ta'ala od nas pokaže čvrstinu i iman i da od nas pokaže ono što će ražalostiti mušrike i nevijenike. Kakvi su rezultati vjere u kader? <clears throat> Kaže še Salih Pauzan najveći i najbolji plodovi, naš najznačajniji plodovi vjerije u kadar su sljedeći. Prvo da čovjek potpuni svoj ima. Da potpuni ruknove imana. Da mu akida bude isprav, ispravna. I to je najveći i najznačajniji plod. Zatim, smirenost srca smirenost srca, ne postojanja straha i uznemironosti kad dođu tegobe života i iskušenje. Zato što mu'min istinski zna da ono što ga promaši nije ga moglo zadesiti, a što ga zadesi nije ga moglo pogoditi. Kao što Resul sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Znaj, wa'lam enema esabeke lem jekun li uhtijek. Znaj da ono što te pogodi nije te moglo promašiti. Vama ahpa'ake lem jekun li usivek. A što te promaši nije te moglo pogoditi. Kad ovo čovjek ima na umu, šta se sa njim događa? Sasvim je smi, smiren. Nakon što da sve od sebe, je tako? I što uloži maksimum truda, u razmišljanju, snalaženju i snage, tako, poslije toga je sasvim smir i nije opterećen time, jel tako, šta će biti. I ono što je bilo nije opterećen time da to sad šta da je bilo, šta je bilo i tako dalje, nego njegovo srce ispunjeno smiranošću i staloženošću. Nema mjesta za zabrinutost i tugu, uznemirenost i tako dalje. Kao što se događa onima koji ne vjeruju u sudbinu. Šta se sa njima događa? Njima život postaje patnje, opterećenje. Njemu je najteži sutrašnji dan. Što? Da je da zna šta će biti, a ne može znati. Strah od budućnosti, neizvjesnosti. Šta će biti sa njim? Šta s njegovom djecom? Šta će biti s njegovom ženom? Gdje će ovo? Gdje će ono? I takva pitanja kad počne sve postavlja, toliko mu život dojadi da ode na kraju i ovdje si se skoči na glavu s mosta. <laughs> da, sve novine horoskope, sve da mi je da otkrije šta će sutra biti, a ne može nikak. Ne može nikak. A mu'min nema nikakvih problema. Nije da ga apsolutno ne zanima. On sve preduzme, jel tako? Zna i planirao sad šta će sutra raditi, jel tako? Ali u sebi je ubijeđen da samo Allah zna šta će sutra biti. Hoće li on uopšte ustati živ, šta će biti, kuće tu. I da je Allah stano tada sve to odredio. I da koliko god se ono trudio, neće ništa biti osim onoga što je Allah već unaprijed odredio. To je ta smirenost i lijepo mišljenje o Allah subhanahu ta'ala i pouzdanost u, nje, u njega. A ovi koji ne vjeruju, oni ne mogu izdržati. Ne mogu izdržati. Čak nema potrebe često da do njega dođe sablja muđaha i da on sam sebi prekrati. Ne može da izdržati. Je tako? A to je opet Allah odredio zbog toga što nije htio da vjeruje. Vjeruje, između ostalog nije htio da vjeruje u sudnju. Od plodova imana u kada i kada je svakako stabilnost, odmjerenost. Ova stabilnost, teba, ko u trenucima znači iskušenja, u trenucima fitni, je tako? U trenucima kad nadolaze tegobe života, srce njegovo bude smiren i bude čvrsto ubijeđen u Allaha subhanahu wa ta'ala i ne pogađa ga je tako, nikakvi potres da se on počne šta dvomit da kod njega se otkrije uznemirenost, usplahirenost. Ne, to se vjerniku, pravom vjerniku ne smije dogoditi. Zato se pravi vjernik ne povija za vjernik ветра, какой Туна, Южняк, он на لن يطول بك الهوان قد لاح فجرك باسما فلترق بذاك الزمان أبطالنا بجهادهم وماضائهم خصام الجبان وبنوا لمجدك سلما بدمائهم بلاغ العنان أبطالنا بجهادهم وماضائهم قصام الجبان وبنوا لمجدك سلما بدمائهم بلاغ العنان فلتهنئي يا أمتي ولا زمان الغافلين كم من سنين قد مضات والليث يهتف لن أعود فلتهنئي يا أمتي ولا زمان الغافلين كم من سنين قد مضات والليث يهتف لن أعود لن أنثني لن أشتكي لن أرتضي ذل القعود سوف أمضي شامخا رغم المشقة والقيود أن وقد أشيق المنايا وارتدى ثوب الصمود مكان يوما خائرا يخشى العداء أو يستكين أنا وقد عشيق المنايا وارتدى ثوب الصمود مكان يوما خائرا يخشى العداء أو يستكين يا أيها البطال الذي فارقت أهلك في سكون ورحلت ترفل باسما تشدو بألحان المنون يا أيها البطال